Faustina Haas Hodges estis usona organisto cae componistino nascita en Manbury, Anglio, de quie sia familio translocigis al usono ciam Faustina estis dec nau Si esti filino de la elstara angla organisto, componisto cae verkisto Edward Hodges, quiu translocigis al Nov Yorko en 1838. Lia familia sequis lin trii jaroi posti. La gefiloide Hodges ricevis ilian fruan educadon en privata lerneo en Bristol. La quare farigis organistoi. Quantam si nasquigis en Anglio, Faustina Hodges estis tut-america esprimo. Sia patro faris multon por levi la Nov-Yorkan musican vivon dun la pli ol du jardecoi loggianta diu grand urbo. Faustina povis lerni multon pri la practica cae vivanta aspectoi de la musico dum siei multe iaroi apud sia patro post lia morto, si vercis de biografion pri lia vivo cae lavoro. Dum multai iaroi si engagigis kiel organisto en pregeioi de Nov Iorco cae Filadelfio. Crome, si instruis organon, pianon cae canton ce la Troia Virina Seminario, la unua lerneio establite speciale pol educo de virinoi en Novjorko, fondita cae directita de la activulino pri la educado de virinoi Emma Villard. La iardeco 1850 estas turno punto rilate al mercado de virina y componistoi en usono. Gis 1850 multa i virina i componisto i en usono publicigis musicon anonime kiel signorino el au kiel Mary, meri sen familia nomo tio vercoi verco plei parte amatora au studenta i clavar pezzo i i salon canto i aroi de tiu tempai shatata i genroi de piano musico post la mil oxen iaroi, virinei i componistoi pli proximigis al vercado de seriosa musico. Dom quelcai virinoi daure componis salon musicoin, aliai esploris novain limoin de pli grandai formoi, vastigitan instrumentadon, cae pli complexan musiclinquan cune a Jane Sloman, Faustina Hodges estis membro de la unua generazio de componistinoi en usono. Si comensis componi en la 1950 iaroi, scrivante cefe por piano cae organo. Principe, si vercis religian musicon, inclusive himnae melodioin. Tamen, Si secularei cant dueto ancau estis alte lauditai. Si sentimentalai sentimentala plei balado estis componitai antau la civita milito. Kai pli sofisticain art cantoin en la 1870 oxen iaroi. Du, e eh, si secularei sentimentalai componajoi, revoi kai la ros arbusto igis aparte popularai. La rosa arbusto vendis pli ol cent mil exempleroin. Si ancau scrivi comica in in kiel exemple la canton la indignita signorino. El aro de tripezoi titolita Revoi ce aquo bordo el staras sonji pri la lago bordo, en quiu post flora arpeggia en conduco, gi presentas cantitan melodion, subtenata de fluanta cae eleganta accompano. Siai canzonoi, cae cortujai, cae naivai, comensis esti publicigitei tui ciam si comensis componi. Si daure verkis cae publicigis musicon jis sia morto. Plurai el ili clare meritis esti la favoratai de la publico pro la talento cae dedicio con cui ili estis verkitai. Sen duve, la musico de Faustina Hodges spegulis la impetan iunan nazion qui un si electis qui el sian duam patrullon.